PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan cerita jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. mengetengahkan judul Misteri Waduk Pacal 2 Wis dadi pepinginanku sore kuwi aku arep budal karo Mbah Wongso ning waduk Pacal. Saperlu golek hiburan, mancing uga sinau meditasi. Dino kemis pon jam 5 sore aku budal teko desaku Tegal Kodo Sukosewu. Praton srengenge sumurat abang brananging sisih kulon barengi lakuku Indahing sore kuwi menawa pratandha yen to alam iki sinambungan karo kekarepanku Sepeda motor tuwa tak gebuto mlayune yo ora banter nepaki maghrib aku leren netepi wajib salat maghrib ing salah sijine langgar ing desa Gandhek Temayang sabubare aku neruske laku srengenge wis lumebu bumi ganti jumudule bulan kang kira-kira lagi tanggal limoan. an Rembulan katoning sisih kulon semu-semu abang. Katon jelas. Opo meneh kahanan ketiga. Dadi langit katon padang jinglang dihiasi yari lintang-lintang. Wah, jan suasana kang indah bisa ngayemake ati yen rino solan sinawang. nilalah arep melebu gawangan sing arep melebu jurusan waduk pacal, sepedaku ujuk-ujuk mati. Waduh, Mbah. Sepedanya kok mati, sih Lah, kira-kira kena apa to? Apa bensin entek apa piye? Bensin tak delok, kok ijek akeh. Busi tak periksa kok ora piye-piye. Mboten dah, mboten telas kok bensine. Oh, lah iki apa penyebabe? Bah wong sok karunduting ing sak wetane motorku. Aku nyawang Kaget setengah mati rasane atiku. Jantungku ndredeg ra karo-karuan. Jebul ana wong tuwa kang rambuté gimbal lungguh kanthi panyawangi medeni wong. bah wong sokatone kontak batin karo wong tuwa iku. Let rapati suwi, wong tuwa kuwi sumingkir, tak sawangai mlakune lan ilang kegawa petenging wengi. Telok wis jam setengah wolu bengi. Wis nangayo le. Sepedamu lak ya wis kenek di starter. Wong bayi mau mung meling karo aku kowe iki digon ati-ati. Sepeda motor tak pancal. Lah kok bisa mlaku? Jroning atiku kebak pitakon. Bakal ana kedadian apa iki mengku? Ning mergo ana Mbah Wongso tak kuat-kuatno. Ora suwe aku teko waduk pacal. Sepeda tak titipno warung. Njur peralatan pancing tak jupuk. balung sumsum lan nyenyeting swasana barengi lumakuku mlebu ing waduk pacal katon megah bendungan kang dirancang lan digawe londo kuwi ing taun 1933 nganti 1936 jroning atiku kebak pitakon mesti yo akeh kurbane wanci gawene waduk iki jan pinter tenan wong londo kuwi nganti seprene peninggalan iki iso migunane kanggo wong sak kiwa tengene waduk pacal iki kabeh kudu dirumat sak apik-apik Banyu kang lerap-lerap katon anteng lan meneng. sok-sok keprungu cawuke lan cabeke iwak mecah tintriming wengi. Aku karo Mbah Wongso nepaki oleh panggone isor wit-witan agrum. Banjur walsan tak uncalake ing satengahing banyu. Rokok klobote Mbah Wongso melepeki irungku. Siji, loro, telu, papat lan sak teruse. Pancing ditenggak Ning sakwise didudut mesti ucul gak ana iwake. Aku karo Mbah Wongso sabar ngadepi kuwi kabeh. Kanggo miyak sepining wengi aku omong-omong karo Mbah Wongso. Nah, winginane penyiar jimat tiba nuwasmara kuwi lho, dadi pranata cara manten teng daleme Pak Bayan Gumardi to, Mbah. <laughs> Iya to, Le. Ning aku kok durung ngerti piye to, Pyantone ki Banu Asmara kuwi lho. Lah iki aku krungu siarane jare sisuk ya ape ranata cara ning desa Kebon Klumpit soko e, Mbah. <laughs> Ora adoh ngono ya tak parani to Lele. Wong jenenge iki aku ya seneng banget nek ngrungokke jimat lho. Durung nganti tak jawab pitakone Mbah Wongso. Aku dikagetake swara asu baung lamat-lamat teko kaduan. tak matke tenanan jebule swara-swara kuwi ing sak aku krungu suarane ki Banu Asmoro. walah mbah mbah jebule swara ke swara radio acara jimat nang radio istana sing distel warga desa Tretes mbah Lah kae malah Ki Banu Asmoro wis nyiarke jimat. Saiki kan malam jemah to, Mbah. Iya, Le. yen ngrokoke jimat kaya ngono kae apa meneh awak dhewe krungu iso-iso rumasuk ing awake dhewe lho le. Rumasuk sing piye to, Mbah? Wis to, engko lak yo awakmu ngerti dhewe. Guneme Mbah Wongso gawe penasaran ning aku. Ora krasa nggonku kulungguh ning kono wis meh jam 10 wengi. Durung siji-siji iwak sing tak oleh. Aku gumun kok yo ngane-ngane ora kaya biasane aku mancing wengi panalas Bah wong sonjawi laku aku ngerti yen sing dikarepake yen to aku kudu waspada mergo arep ana kedadian <laughs> bener ora pati suing sak tengahing banyu katon putih-putih gaweng saya jelas saya jelas kaget aku kaya-kaya ora percaya tanganku ogel rakoso aku cekelan mbah wongso mergo ngerti keeloaning jaman ya kuwi wong wadon kang nganggo klambi sarwa putih rambut dawa ore-ore katiup angin katon murat marit nambahi giri sing ati durung bar rasa wediku ing dhuwur kemamang abang branang ngebak langit kokel keringetku ndrodos wedi kura karu-karuan mbah wong saka matkamit ora suwe wong wadon ilang swara kewan-kewan wengi nambahi angkering waduk pacal wengi kuwi durung nganti ambekanku lantur Jantungku pun karu-karuan teko tengahing waduk ana prau mlaku deki papan panggonanku sansaya edek malah agawe awakku sumpiyah ngerti kabeh kuwi jebul sing numpak wong telu cacai ngegirisi banget sirai gedhe lambene suwek meripate mendulur rambute abang beranang. opo iku sing jenenge banaspati nyurake uyah kang digawa teko omah Lap ilang sak nalika. Ora pati suwe teko mburi ku ana swara kemrosak kromrosak kaya-kaya ana wong kang lumayu. Ning sakwise tak plengaki jebul ora ana apa-apa. Aku banjur melengak meneh madhep ing sak waduk. Kaget atiku. Jebul ing ngarepku wis ana wong tuwa kang petuk ing gawangan mang. Ger, aku mung meling yen iso ndang mulya ger ya wengi iki. Mergo wengi iki bangsa lelembut sing bau reksa waduk iki padha golek bolole. Mula tak jaluk papan kene iki. Kudu aja nganti dirusui. Dirusui bola balamu para bangsa menungsa. mergo yen tak sawang-sawang para menungsa wis nglakoni mesum sapanggon-panggon ing kene le Wulingku dijaga lan dirumat sing apik panggonan iki ya le keprung swara iku kanthi jelas aku kaya-kaya ora bisa apa-apa awakku ora bisa tak obahke ngerti simbah kuwi saya suwe saya suwe ilang musna iye le, ah, wis ngerti ta yen mirengke jimat kuwi iso iso gawe awak dhewe lumebu ing sak jroning ngalami lelembut kaya sing mbok rasake kuwi man lho. Ya wis, ayo nang ayo mulih. Sing penting rasa penasaranmu marang bangsa gaib lak ya wis kelakon to. Aku banjur agi-agi mlaku. sakwise njupuk sepeda motor langsung ae tak pancal yo janjane isih akeh penampakan-penampakan sing tak alami wektu kuwi nanging ora bisa tak critakne kabeh semene cerita nyata saka aku Cimatres Tegal Kodo bersama tim Cimatres